เอเชียนเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอ เรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัย แม่เสรียงที่รัก าพ่อเท่าเอ้ย มูซอ มีอะไรเหรอศีลาอยู่ไหม อยู่ เอ็งถามหาลูกข้าทำไมอ่ะ ผมขอขึ้นไปคุยด้วยหน่อยได้ไหมพ่อเท่า เอ็งจะคุยกับใคร กับข้าหรือว่าลูกข้าก็ทั้งสองคนนั่นแหละพ่อเท่า เออเอางั้นเอ็งขึ้นมาบนเรือนนี้เลย มูซอ ครับ ผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละสุเวเอ้ยจ้ะพ่อเท่า ไปเรียกลูกข้ามาทีสิ ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว อ้าว มันไม่ได้อยู่ในห้องนอนหรอกเหรอไม่อยู่หรอกจ้ะพ่อเท่า งั้นมันไปไหนของมันเห็นออกไปทางหลังบ้านน่ะ มันไปทำอะไรที่หลังบ้าน ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่ะลงไปตามมาทีสิบอกว่าคาเรียกนะจ้าพระเท่าจะลงไปตามให้เดี๋ยวนี้เออขอบใจเว้ยสุเวเอ้าเฮ้ยสุเวเออไงมาทำอะไรเองอะเดี๋ยวเองก็รู้ เองเห็นนี่ไหมอะไร จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะอยู่ในถุงผ้าแบบนั้นข้าจะบอกให้ถุงผ้าเนี่ยนะ เขาเรียกว่าผ้าคีริ้วห่อทองเว้ยคนละเรื่องกันเลยผ้าคีริ้วห่อทองเขาหมายถึงคนชอบทำตัวเป็นยาจกทั้งทั้งที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่นี่ไม่ใช่นี่ว่าเออ เข้าว่าใช่ เองไม่ใช่กระ่องของเองเว้ยเองนี่ท่าจะบ้าว่ะ เฮ้ยไอ้ซูเว เดี๋ยวเองก็ได้รู้ ใครกันแน่ที่จะต้องกลายเป็นคนบ้า แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ข้าแน่นอน ีศิลา ค่ะดูสิว่าใช้กำลังกินอะไรอ่ะอืมอร่อยเยอะใหญ่บ้าแล้วคุณเทพอะอร่อยนะเธอ อย่าเป็นหนูหรือไง เอ้าคนกินไม่ได้หรือไงอ่ะ กินได้ยังไง กินน่ะ กินได้ แต่จะไปกินทำไมอะฮะแครอทน่ะ มีของกินตั้งเยอะแยะ ก็อยากกินนาแครอทเนี่ยดูสิทำท่าแทบเหมือนหนูเลยคุณเทพเนี่ยขอทพวกนี้เอาไปขายที่ไหนเหรอฮะ อ๋อ ก็ที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร ให้การสนับสนุนอยู่อะจ้ะอ๋อ ก็เราไปขายเหรอ ใช่ดีจังเลย แบบนี้เงินเยอะสินะ เงินใครเยอะคะแล้วพ่อเธอไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยสนใจ พ่อไม่ได้เธอเก็บเงินหรอกเหรอสี่ห้าปีนี้พ่อจะเป็นคนเก็บแล้วล่ะ พ่อบอกว่าอยู่บนดอย ไม่ต้องใช้เงินก็อยู่กันได้อย่างสบายสบาย ให้เราอยู่ให้เป็นกินใช้ให้เป็น เงินทองที่หามาได้ให้เก็บไว้ เผื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย จะได้หยิบใช้ได้ไม่ขาดมือ มีอยู่เรื่องเดียวที่จำเป็นต้องใช้เงิน ก็ค่าหมอนี่แหละ แล้วเรื่องอื่นนะ เรื่องอะไรล่ะ ข้าวสารไงข้าวสารน่ะไม่ต้องซื้อหรอกอ๋อปลูกเองเหรอ ใช่แล้ว เอ๊ะ ปลูกแถวไหนอ่ะ พื้นที่ราบปีที่ไหนกันน่ะ มีอย่างมากก็แค่ไม่กี่ตารางเมตรเท่านั้นอ่ะ ปลูกบนดอยไงล่ะ ข้าวบนดอยเหรอ ใช่ เคยได้ยินข้าวบนดอยหรือเปล่า ก็ไม่เคยนะ เพราะเกิดมาไม่เคยจ่ายตลาดมาก่อน อยู่มาได้ยังไงอายุปูนนี้แล้วไม่เคยจ่ายตลาด ก็ที่บ้านมีแม่คอยจัดการ แล้วยังมีแม่ครัวแม่บ้าน ฉันจะยุ่งให้วุ่นวายทำไม เออถึงอยากยุ่งพวกเขาก็ห้ามฉันอยู่ดีแหละ ห้ามทำไมเหรอ อืม ทำไมต้องห้ามด้วยล่ะ พวกเขาเห็นฉันเป็นผู้ชาย แล้วลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ด้วยละมั้งก็เลยไม่ต้องทำอะไรอ่ะ นั่งแท่นเป็นคุณชายว่างั้นเถอะทำนองนั้นแหละ เกิดมามีวาสนาดีก็อย่างนี้แหละ ดีกันไปมันก็ไม่ดีหรอก ทำไมล่ะคะ ก็ทำอะไรไม่เป็นไง กินได้อย่างเดียว ผู้อยู่คนเดียวนะ ก็ทำได้แค่นิดๆหน่อยๆอ่ะ พอกินได้เท่านั้นแหละ ก็ยังดีนะ อุ๊ย คุณเทพเนี่ย ชอบแกล้งคนอื่น เอาอะไรมาแปะหน้าฉันเนี่ย ยังแครอทนะ เดี๋ยวก็คันจนได้หรอกศิราอ้าวพี่โซเว มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ อ๋อพ่อเท่าเรียกอ่ะ เดี๋ยวนี้เลยเหรอ ใช่รีบไปเถอะอ๋อจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ขอบใจมากนะจ๊ะพี่ ไม่เป็นไรหรอกไปเถอะอ่ะจ้าอ่ะส่งผักนั้นมาสิ เดี๋ยวจะไปล้างให้ จ้าพี่ เออคุณเทพ จะขึ้นบ้านพร้อมกันเลยไหมเอาสิ อยู่เดียวไม่สนุกแล้วล่ะ ไปเถอะ กำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุ แม่เสรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment างทีเธอคงไม่รู้เลยยามใดที่ฉันได้เห็นเธอ มันเป็นความสวยงามกว่าที่เธอคิดที่จริงแล้วความงามนั้นเป็นสิ่ง คือของขวัญล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉัน มันคือความอัศจรรย์เหลือเกินบางคราวเธอคง อลองมองความเป็นเธอที่ซ่อนไว้มันทำให้เธอยิ่งสวยงามมันทำให้ฉันยิ่งรักเธอตรงที่เธอเป็นเธออย่างที่ฉันเห็นที่จริงแล้วความ มอเพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉัน มันคือความอัศจรรย์มองเห็นได้ด้วยใจ และรับรู้ได้ด้วยตาว่าเธอคือของขวัญล้ำค่ายิ่งใหญ่ มองเห็นได้อยู่เสมอ เพราะเธอสวยงามที่ใจ และสำหรับฉัน มันคือความอัศจรรย์ เหลือกินโอ้สมรับฉันมันคือความอัศจรรย์ที่พบ จเหมือนฉันสักหน่อย เธอคงไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอย อย่างนี้ เธอคงมองซึ้งถึงไมตรี เธอคงมองซึ้งถึงความหวังดี นฟ้าเธอมองไม่ซึ้งถึงสายตา เธอมองไม่ซึ้งถึงความบูชาว่าฉันศรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจ สะทกสะท้านสะเทือนเหมือนหัวใจช่างไม่หวั่นไหว ว่าใครเขารักเขารอ สิ้นลม ลมหายใจของฉันเมื่อไร เธอคงจะต้องได้รู้ว่าใคร เฝ้างอใครกันมีรักมีรักเพียงพอใครกันรอแล้วแล้วยังเฝ้ารอเขารอเขารอ ยงกรอนแต่หัวใจอ่อนอ่อนของเธอทำดีสิ่งใดฉันไม่สะทกสะทานสะเทือนเหมือนหัวใจฉันไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขารอ ใจของฉันเมื่อไรเธอคงจะต้องได้รู้ว่าใครเฝ้ามองใครกันมีรักมีรักเพียงพอใครกันรอแล้วแล้วยังเฝ้ารอเขารอเขารอเขารอเขารอ oh, o จเพ่รู้ชีวิตไม่ได้โหดร้ายรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไรที่ยังหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมใจวาดไว้และสุดท้ายก็พบเธอ วลา ก่อนนั้นฉันเสียน้ำตาไปเท่าไร เกือบจะท้อจนกลัวจะลองคบใคร โทษฟ้าโทษโชคชะตาโหดร้าย มองตัวเองไม่มีค่าใดที่ยังหายใจอยู่คงเพราะรอวันนี้ รอคนดีพร้อมมันใจวาดไว้แต่สุดท้ายก็พบเธอ เจอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาด องคนดีพร้อมมันใจวาดไว้และสุดท้ายก็พบเธอ เธอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาด ได้เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจ เหมือนได้รับของขวัญจากฟ้า ส่งเธอลงมาให้หัวใจ ได้เรียน ธอด้วยชีวิตและด้วยจิตใจ ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุ แม่เสเรียงที่รัก นำเสนอโดย Nation Entertainment นายมาทำไมอะฮะฉันมาหาเธอนะศีลา มีอะไรเหรอ อ่ะ มานั่งนี่ก่อนสินะลูกจ้าพ่อ มีอะไรเหรอ นั่นไง เจ้ามูซอจะมาคุยกับเองอ่ะใช่แล้วจ้ะ มูซอ มีอะไรจะคุยกับฉันเหรอ คืออย่างนี้นะศีลา ก่อนจะเปิดอกคุยกัน ฉันอยากจะให้เธอนะดูของพวกนี้ก่อนก็แล้วกันเรายู่อยู่ไกลออกไปศิลาลั่งข้างๆพ่อเท่า ในขณะที่มูซอนั้นนั่งอยู่ด้านหนึ่ง มีผ้าลายดอก ห่ออะไรไว้ก็ไม่รู้ เขาแกะห่อผ้าออก แล้วก็คลี่ผ้าออก ห่อนั้น เงินทองเต็มไปหมดเลย นี่มันอะไรกันฮะหรือว่าจะมูซอเนี่ย จะหอบเอาเงินมาสู่ขอศีลาอ๋อแล้วแล้วชาวดอยก็สู่ขอแบบนี้เองเหรอ เป็นยังไงกันเนี่ย ดูสิจ๊ะว่าเงินทองพวกเนี้ยเธอชอบไหมจ๊ะ มูซอ หอบเงินทองพวกนี้มาทำไมอะฮะ พ่อเท่าช่วยอธิบายชัด ๆ ให้ศีลาเข้าใจหน่อยสิครับ พ่อจ๊ะ นี่มันอะไรกันอะเออข้าเองก็ไม่เข้าใจไอ้มูซอมหรอกนะ มันอยู่ดีๆ ก็ ขี่ม้าดำมานี่แหละ ม้าขาวครับพ่อเท่าเออม้าขาวอะไร เห็นเป็นม้าดำแตต่นะเองแล้วก็ ไอ้มูซอนี่มันขี่ม้าดำดำดำดำดำดำได้ใจจริงๆ ขี่มาปุ๊บก็ห่อผ้าคีริ้วห่อดินมานี่แหละโธ่พ่อ พ่อเท่าผ้าคีริ้วห่อทองครับ ไม่ได้ห่อดินสักหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละมันห่อผ้าทอยกดอกห่อเงินทองมาขอเองแต่งเมียน่ะ แต่งงาน โซจะขอฉันแต่งงานเหรอ พ่อ อืมอใช่แล้วใช่แล้ว ฉันจะขอเธอแต่งเมียจ้ะเพราะว่ายังไงอะจ๊ะเฮ้ยข้ายังไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเองคนเดียว เพราะเองจะต้องไปอยู่ด้วยกัน เองพอใจหรือไม่พอใจก็สุดแท้แต่เองก็แล้วกัน นะ แต่งนะ แต่งนะศีลาแต่งกับฉันนะ เห็นเงินทองพวกนี้มาเยอะมากๆเลย แล้วฉันยังมีสวนมีนาอีกเป็นร้อยไร่เชียวนะจ๊ะ ฉันน่ะ รักจริงแล้วก็ แต่งจริงนะจ๊ะไม่อ่ะ ฉันไม่แต่งฮะศีลาตะกี้นี่เธอพูดว่าอย่างไงนะศีลาฉันไม่แต่ง ทีนี้ได้ยินชัดเจนหรือยังล่ะมูซอทำไมอ่ะฉันไม่ดีตรงไหน ฉันมีอะไรด้อยกว่าหนุ่มบางกอกนั่นเหรอบอกฉันทีสิศีลาก็นี่ไงล่ะ อะไร ความที่นายเป็นคนอารมณ์ร้อนยังไง ฉันไม่อยู่กับคนอารมณ์ร้อนเด็ดขาด ไม่อยากเป็นโรคประสาทโดยไม่จำเป็น แต่ว่าฉันฟังนะมูซอ ฉันไม่ได้รักนาย ฉันแต่งงานกับนายไม่ได้หรอก ฉันว่า นายไปแต่งกับคนที่เขารักนายจะดีกว่ามั้งศีลา นี่นี่เธอแรงน้ำใจขนาดนี้เชียวเหรอ ฉันมีคนรักแล้วนะมูซอ หนุ่มมังกอกนั่นน่ะเหรอ จะเป็นใครก็ช่าง แต่ไม่ใช่นายแน่นอน ในสายตาของเธอ ฉันเลวนักหรือไง ฉันไม่ได้ว่านายเลยนะ ฉันดูอุตส่าห์ทำดี เพื่อเอาชนะใจของเธอ ที่ไหนได้ เธอกลับไม่ยอมเปิดโอกาสให้ฉันเลย เธอมันใจร้ายกับฉันเหลือเกิน โทษนะ มูซอ หัวใจของฉันน่ะ มีให้ได้แค่คนคนเดียวเท่านั้น กดได้ ฉันยอมรับความพ่ายแพ้ นี่เมื่อเธอปฏิเสธฉัน ก็ไม่ว่ากัน ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้หนุ่มบางกอกนั่นน่ะ มันจะทำให้เธอมีความสุขได้นานมากแค่ไหน ฉันจะคอยดู แล้วอย่าน้ำตาเช็ดหัวเขา่า สมสารกลับมาดอยแม่เสลียงก่อนแล้วกัน ฉันกลับละ มูซอรวบเงินทอนในห่อผ้า มัดผ้าลุกขึ้นไปเดี๋ยวนั้นเลย ไม่แม้แต่จะยกมือลาก็เท่าด้วยก็ทำใจไม่ได้หรอมั้ง เราเองก็รู้สึกเห็นใจบุญซอมเหมือนกันนะแล้วก็ข้างเดียวเราคิดเป็นตูเป็นตาเองว่า ยังไงเขายินดีด้วยแน่นอน แต่ความจริงแล้วทุกอย่าง มันไม่ได้ง่ายได้มันในระมิดด้วยเงินทองแล้วนะกับคนอื่นน่ะอาจจะเป็นงั้นได้ แต่กับศีลา เขาโดนใจเธอผิดแล้วเธอมีศักดิ์ศรี ยิ่งทนงในความเป็นสาวแม่เสรียงพ่อจ๊ะฉันผิดไหม ที่ปฏิเสธมูซออ๋อ ไม่หรอก ข้าเองก็ไม่ค่อยชอบวิธีการของเจ้ามูซอมันทักหรอกนะ ไอ้ขั้นจะให้ข้าเสือกสายไล่ทรง มันก็ดูจะไม่เหมาะ ในฐานะที่ข้าเป็นพ่อเฒ่าของหมู่เฮาชาวดอยแม่เสลียง ก็ต้องวางตัวให้คนเขานับถือ ให้เองน่ะ เป็นคนตัดสินใจเอง แล้วเองก็ได้ตัดสินใจไปแล้ว ไม่ผิดล็อกลูกอย่าคิดมากไปเลย ขอบคุณเจ้าพ่ออืมอืมอืม พ่อเทพครับพ่อเท่าเป็นไง ใจหายเลยหรือเรา เห็นคนอื่นเขาชิงตัดหน้ามาสู่ขอลูกของข้าแบบนี้ ฮะ คือว่าผมไม่เป็นไรนะศิลาฉันจะอยู่ทั้งคนน่ะค่ะคุณเทพ คบกันไปก่อนนะ อย่าเพิ่งทำตัวทำใจด่วนได้นัก เวลาที่จะอยู่ด้วยกันน่ะ มันชั่วชีวิตเชียวนา อย่าใจร้อนเหมือนไอ้มูซอมาละพอเทพครับพ่อเท่า คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้ โปรดเขียน ไปรษณียบัตรหรือจดหมาย แสดงความคิดเห็นของคุณ มาถึงเราที่ตู้ปอนอสิบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์หมื่นหรือส่งที่ SMS 082 033 5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามา ทางเราจะจัดส่งหนังสือ หรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการละครวิทยุยังไม่สายเกินไป ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ สวัสดีครับ